Surat Al-Qasas imeteremka maka. Sura ya Al-Qasas ni ya 28 katika mpango wa msahafu. Nayo na ni sura ya maka, aya zake ni 88. Imetaja kwa kufafanua yaliyokwisha tajwa kabla yake kwa jumla katika mambo ya Musa alayhi salam tangu kuzaliwa kwake katika enzi ya Firauni. Na Firauni alikuwa akiwaua watoto wanaume wa Bani Israel kwa kuhofu asijetokea nabii miongoni mwao atakayeteketeza ufalme wake. Kisha yakaelezwa yaliyotokea kuhusu kulelewa kwake Musa katika nyumba ya Firauni mpaka alipoitoka Misri kukimbiza roho yake kwenda Madiani katika nchi ya Sham na tena akarejea na mkewe binti wa Shuaib alayhi salam. Kisha yakatajwa ya mazungumzo ya Mwenyezi Mungu na Musa na kumteua yeye kwa kumpa utume na mambo yaliyotokea yaliyomhusu Firauni na wachawi wake pamoja na Musa mpaka Mwenyezi Mungu alipomzamisha Firauni na jeshi lake. Na Musa na wana wa Israel waliokuwa pamoja naye wakaokoka. Kisha yaliyowatokea wana wa Israeli pamoja na Musa na ndugui Harun. Na zimetajwa pia habari za waliokadhibisha kama Qarun na makafiri wengine waliowatangulia. Na kwa maelezo haya yaliyokusanya habari mbalimbali ndiyo sura hii ikaitwa suratul Qasas, yani sura ya visa أو حديثي بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمن يزمونه مينجي ورحمة من يكرههم طاسين طاسين تلك آيات الكتاب المبين hizi ni aya za kitabu kinachobainisha natlu alayka min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun tunakusomea habari za Musa na Firauni kwa haki kwa ajili ya watu wanaoamini inna fir'auna ala fil ardi wa ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ۖ innahu kana minal mufsidin Hakika Firauni alitakabbar katika nchi na akawagawa wananchi makundi mbalimbali akalidhoofisha taifa moja miongoni mwao akiwachinja watoto wao wanaume na akiwaacha watoto wao wanawake hakika yeye alikuwa katika mafisadi wanuridu annamun على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Na tukataka kuwafadhili waliodhoofishwa katika nchi hiyo na kuwafanya wawe waongozi na kuwafanya ni warithi wanumakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun na kuwapa nguvu katika nchi na kutokana na wao kuwaonyesha kina Firauni na Hamana na majeshi yao mambo yale waliokuwa wakiogopa wa auhaina ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادون ilayki wajailuhu minal mursalin Tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia mnyonyeshe na utakapomhofia basi mtie mtoni na usihofu wala usihuzunike hakika sisi tutamrudisha kwako na tutamfanya miongoni mwa mitume altaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in, basi wakamwokota watu wa Firauni ajekuwa adui kwao na huzuni. Hakika Firauni na Hamana na majeshi yao walikuwa wenye makosa. Waqalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li walak لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون na mkewe فرعون alisema atakuwa kiburudisho cha macho kwangu na kwako msimuwe huenda akatufaa au tumpange kuwa mwenetu wala wao hawakutambua wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna min almu'minin na moyo wa mama yake Musa ukawa mtupu Alikuwa karibu kumdhihirisha. Ingelikuwa hatukumtia nguvu moyo wake ili awe miongoni mwa waumini. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون Naye akamwambia dada yake Musa, mfuatie. Basi naye akawa anamwangalia kwa mbali bila ya wao kujua. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون Na tukamjalia awakataye wanyonyeshaji wote tangu mwanzo. Mpaka dada yake akasema, "Je, ni kuonyesheni watu wa nyumba watakaomlea kwa ajili yenu nao pia watakuwa wema kwake faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzana wa lit'alama anna wa'da Allahi ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Basi tukamrudisha kwa mama yake ili macho yake yaburudike wala asihuzunike. Na ajue ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, lakini wengi wao hawajui walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wakadhalika najzi almuhsinin na Musa alipofika utu uzima barabara tulimpa akili na elimu na hivi ndivyo tunavyowalipa walio wema.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 wawili akasema ewe Musa unataka kuniua kama ulivyomuua mtu jana wewe hutaki ila kuwa jabari katika nchi wala hutaki kuwa miongoni mwa wenye maslaha wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa قال ya Musa innal الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج inni لك من الناصحين Na akaja mtu kutoka mwisho wa mji akipiga mbio akasema ewe Musa wakubwa wanashauriana kukua basi toka hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha. kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin, basi akatoka naye ana hofu akiangalia huku na huku akasema, Mola wangu mlezi niokoe na watu madhalim. Walamma tawajjaha tilqaa Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, na alipoelekea upande wa Madiana alisema Asa Mola wangu mlezi akaniongoa njia iliyo sawa.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 Akasema, "Mna nini?" Wakasema, "Hatunyweshi sisi mpaka wamalize hao wachunga." na baba yetu ni mzee sana fasaqa thumma tawalla ila adh-dhill faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir basi Musa akawanyeshea kisha akarudi kivulini na akasema Mola wangu mlezi hakika mimi ni mhitaji wa kheri utakaoniteremshia fajaathu ihdahuma tamshi ala in qalat قالت inna abi يدعوك liyajziyaka ajra ma سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين Basi mmoja katika wale wanawake wawili akamjia, naye anaona haya.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 ala ma naqulu wakil Musa akasema hayo yamekwisha kuwa baina yangu na wewe muda mmojawapo nikiumaliza sitiwi ubayani na Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu ya haya tunayoyasema. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها la'alli atikum minha bikhabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasqalun Basi alipotimiza muda wake na akasafiri na ahali zake aliona moto upande wa mlima Tur akawaambia ahali zake ngojeni mimi nimeona moto labda nitakuleteni kutoka huko habari au kijinga cha moto ili mpate kuota moto. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين basi alipofikia aliitwa kutoka ng'ambo ya bonde la kuliani katika eneo lililobarikiwa kutoka kwenye mti. Ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Wa an alqi asak falamma raaha tahtazzu kaannaha jannu wala mudbiran walam yuaqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin Natupa chini fimbo yako basi alipoiona ikitikisika kama nyoka akarudi nyuma wala hakutazama Ewe Musa njoo mbele wala usiogope hakika wewe ni miongoni mwa waliosalimika usluk yadaka fi jaybika takhruj baydaa من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين Ingiza mkono wako kwenye mfuko wako, utatoka mweupe pasipo na ubaya. Najiambatishe mkono wako ukihisi hofu. Basi hizi ni dalili mbili zitokazo kwa Mola wako mlezi kumpelekea Firauni na wakuu wa umma wake hakika hao walikuwa watu mafasik qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun akasema mola wangu mlezi hakika mimi nilimuua mtu katika wao kwa hivyo naogopa wataniua wa akhi harun huwa afsah minni lisanan fa arsilhu ma'i فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون na ndugu yangu Harun ni fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi basi mtume ende nami kunisaidia ili anisadikishe hakika mimi nina hofu watanikadhibisha. Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma alghalibun. Akasema tutautia nguvu mkono wako kwa nduguyo na tutakupeni madaraka hata wasikufikilieni kwa sababu ya ishara zetu nyinyi na watakao kufuateni mtashinda فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين basi alipowafikia Musa na ishara zetu walisema haya si chochote ila ni uchawi uliozuliwa na tukuyasikia haya kwa baba zetu wa zamani. Waqala Musa rabbi a'lamu biman jaa bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatu dar innahu la yuflihu dhalimun Na Musa akasema Mola wangu mlezi ni mwenye kujua kabisa nani anayekuja na uongofu unaotoka kwake na nani atakayekuwa na mwisho mwema wa makazi. Hakika wenye kudhulumu hawatafanikiwa. Waqala Fir'aun ya ayyuha al-mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri fa awqid li ya Haman 'ala at-tin faj'al li فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين Na Firauni akasema, enyi waheshimiwa, sijui kama mnaye Mungu asiyekuwa mimi. Ewe Haman, niwashie moto unichomea udongo, unijengee mnara nipate kumchungulia Mungu wa Musa. na hakika mimi namuona yeye ni katika waongo. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi alhaqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un, na alipanda kiburi yeye na majeshi yake katika nchi bila ya haki na wakadhania kuwa hawatarudishwa kwetu fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu dhalimin basi tukamshika yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa wenye kudhulumu waj'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun na tuliwafanya ni waongozi waitao kwenye moto na siku ya kiyama hawatanusuriwa wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'nah wa yawm al-qiyamati hum من المقبوحين Na tukawafuatishia laana katika dunia hii na siku ya kiyama watakuwa miongoni mwa wanaochusha ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى basaira linnasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun, na hakika bila shaka tulimpa Musa kitabu baada ya kwisha ziangamiza kaumu za mwanzo ili kiwafumbue macho watu na kio uongofu na rehma ili wapate kukumbuka wama kunta bijanibi algharbi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta min ash-shahidin wala wewe hukuwa upande wa magharibi tulipompa Musa amri wala hukuwa katika waliohudhuria walakinna an أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين لكن سيسي تريزي kaumu na ukawa mrefu umri juu yao wala hukuwa mkazi na watu wa Madiana ukiwasomea aya zetu lakini ni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 تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون Ilipowajia haki kutoka kwetu walisema, mbona hakupewa kama aliyopewa Musa? Je, kwani wao hawakuyakataa aliyopewa Musa zamani? Walisema, ni wachawi wawili wanasaidiana. Na wakasema, hakika sisi tunawakataa wote qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin sema basi leteni kitabu kitachotoka kwa Mwenyezi Mungu chenye kuongoka zaidi kuliko hivi viwili tukifuate kama nyinyi mnasema kweli fa in lam yastajibu lak fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum wa man ومن أضل ittaba'a اتبع هواه hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin Ikiwa hakuitikii, basi jua kuwa wanafuata pumbao lao tu. Na nani aliyepotea zaidi kumshinda anayefuata pumbao lake bila ya uongofu utokao kwa Mwenyezi Mungu? Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Na sasa kwa yakini tumewafikishia neno ili wapate kukumbuka. Alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, wale tuliowapa kitabu kabla yake wanakiamini hiki. Wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi innahu alhaq الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين Na wanaposomewa wanasema tunaiamini. Hakika hii ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Hakika sisi kabla yake tulikuwa ni waislamu tulionyenyekea. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun, basi hao watapewa ujira wao mara mbili kwa walivyovumilia na wakaondoa ubaya kwa wema na wakatoa katika tulivyowaruzuku.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 mlichopewa ni matumizi ya maisha ya dunia na pambo lake na aliyoko kwa Mwenyezi Mungu ndiyo bora na atakayobaki zaidi basi je hamfahamu afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين Je, yule tuliyemwahidi ahadi nzuri, tena naye akayapata, ni kama tuliyemstarehesha kwa starehe za maisha ya duniani na kisha siku ya kiyama akawa miongoni mwa wanaohudhurishwa wa yawma yunadihim fayaqulu aina shurakai alladhina kuntum tazumun na siku watakapowaita na akasema wako wapi mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu? قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ma kanu iyana ya'budun watasema wale iliyothibiti juu yao kauli Mola wetu mlezi hawa ndio tuliowapoteza tuliwapoteza kama tulivyopotea sisi tunajitenga nao mbele yako hawakuwa wakituabudu sisi waqila du'u shurakaakum fad'uuhum falam yastajibu lahum wa ra'u al'adhab law annahum kanu yahtadun na itasemwa waiteni hao miungu wakishirikina wenu basi watawaita lakini hawatawaitikia na wataiona adhabu laiti wangelikuwa wameongoka wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin na siku atapowaita na akasema mliwajibu nini mitume fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idhin fahum la yatasaalun basi zitawapotea habari siku hiyo nao hawataulizana fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min almuflihin ama mwenye kutubu na akaamini na akatenda mema huyo atakuwa miongoni mwa wenye kufanikiwa wa rabbuka yakhluqu ma yashaa اختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون na Mola wako mlezi huumba na huteua atakavyo viumbe hawana khiari Mwenyezi Mungu ametukuka na ametakasika na hao wanaowashirikisha naye. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Na Mola wako mlezi anayajua yaliyoficha vifua vyao na wanayoyatangaza. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu. Lahu alhamdu fil ula wal akhirah walahu alhukmu wa ilayhi turjaun, naye ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye. Sifa zote njema ni zake yeye, mwanzo na mwisho, na hukumu ni yake yeye na kwake yeye mtarejeshwa. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi afala tasma'un, sema Maonaje Mwenyezi Mungu angeliufanya usiku umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni mwangaza Basi je hamsikii? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilayl من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون Sema, mwaonaje Mwenyezi Mungu angaliufanya mchana umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama? Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atekuleteni usiku mkapumzika humo? Basi je, hammoni? ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من walitabtaghu min fadlihi wa tashkurun na ni katika rehma zake amekufanyeni usiku na mchana mpate kupumzika humo na mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna alladhina kuntum taz'umun Na siku watakapowaita na akasema, wako wapi hao mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu? ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن إِنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ na tutatoa shahidi katika kila umma na tutasema leteni hoja zenu, hapo watajua kwamba hakika kweli ni ya Mwenyezi Mungu na yatawapotea yale waliokuwa wakiazua. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين حقيقة قارون alikuwa katika watu wa Musa lakini aliwafanyia na tulimpa hazina ambazo funguo zake zinawatopeza watu wenye nguvu kuzichukua. Walipomwambia watu wake, usijigambe, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanaojigamba. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Na utafute kwa aliokupa Mwenyezi Mungu makazi ya akhera.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 Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min duni Allahi wa ma kana min al-muntasirin. Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru kwa Mwenyezi Mungu wala hakuwa miongoni mwa wanaojitetea. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wayka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula am manna Allahu alaina la khasafa bina wa ikaannahu la na wale waliotamani kuwa pahala pake jana wakawa wanasema kumbe Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake na humdhikisha amtakaye ingelikuwa Mwenyezi Mungu hakutufanyia hisani angelitulidimiza kumbe makafiri hawafanikiwi Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin.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 Sema, Mola wangu mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuja na uongofu na nani aliyomo katika upotofu ulio dhahir. Wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika فلا takunanna dhahiran lilkafirin nawe hukuwa unataraji kuletewa kitabu lakini ni rehma tu ya Mola wako mlezi basi usiwe msaidizi wa makafiri wala yasuddunka an ayati llahi ba'da idh unzilat ilayk wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin wala wasikuzuie kuzifuata aya za Mwenyezi Mungu baada ya kuteremshiwa wewe nalingania kwa Mola wako mlezi wala usiwe miongoni mwa washirikina wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajhahu له الحكم وإليه ترجعون wala usimwombe pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwinginewe hapana Mungu ila yeye kila kitu kitaangamia isipokuwa yeye hukumu iko kwake na kwake mtarejezwa